Боже, значи, ние го да благословуваме нашиот брат и благословуваме секој ден од присутните да отвориш ушите, срцата, душите за примање на Твоето Слово. ми, Господи, за се оно што Ти имаш. У името на Исус, тражиме и Твоето помазание. Амин. Амин. За оваа вече имаме една темичка. Имаме зборено кај Зоки и Каолин Скопија од да најпате пат збори. И викаше, Господе, што да направам сега? Оти секој порака што што ја да споделуваме треба да биде водено од Духот Свети. Ако не е подкрепено со Светиот Дух, тоа ќе биде само едно слово за поука, ама кога делува Духот Свети, он поучува и ни кажува како треба и што треба да правиме. Темата на, на оваа порака е што сме ние? Ерихон или храм на Светиот Дух? Ерихон или храмот на Светиот Дух? Знаеме Што било Ерихон? Тоа било некој град во Израел што бил многу јако утврден со дебели ѕидови и првиот град што го освоил Исус Навин кога влегува во земјата, ветената земја, што Бог му ја обеќа. И тука знаеме дека а, тие ѕидови на Ерихон тешко било да се срушат. Ама водениот Господ и водениот Светиот Дух ние можеме се да направиме У името на Исус. Ако е Божјата воља, ако Бог сака од нас. Бог поръчал на Исус, стави на оди и ќе го освоеше Ерихон. И се поставува прашањето како да го освоја. И тука Бог и наредува и кажува тактика. Тактиката беше седом дена да кружат околу градот. Да. Седмиот ден, седум пати да заокружат околу градот и на крајот да стите да дуат, да свират у рогови, у труби, у шо имале инструменти да викат да слават. Ја го викам тоа славење. И кога они тоа го прават, зидовите се рушат. И они го освојуваат градот. Па, они го освојуваат градот. И што се случува? Тука Бог дава една строга заповед. Преку Исус Навин, у 6 глава, 26 стих. Слушайте го овоа. Тогаш Исус ја изрече оваа клетва. Проклет да биде пред Господовото лице човекот, кој ќе се обиде да го изгради наново Ерихон, да ги гради неговите основи врз својот правенец, да ги крева неговите врати врз својот љубимец. Проклет да биде тај што ќе го изгради Ерихон наново. Проклет. Тоа се Божи зборови. И да го изгради врз основите на својот правенец. А вратата вика на својот любимец. Две жртви тука спомнува. И што се случува? Човекот толку, не е толку мудри, како Адам и Ева, непослушни. Што праве? У, у Прво цареви 16 глава 3-4 стих, слушате го па сега во. Во негово време Хил, значи името е Хил, одветил го изгради Ерихон. Бре. Врз својот првороденец Авирон ги подигна основите. А врз помладиот свој љубимец Сегов ги постави градските врати, според словото на Господа, што го кажа преку својот слуга Исус, синот Навин. Замислите луѓе, кој што врста сме ние луѓето, човеко? Што врста сме? Бог речел, не го правите тоа, под препресто сте. Ова го прави тоа. Преска така викам, Господе, зашо смртта? Луѓето викат, зашо толку младо дете, 9 години, умрело? Зашо Господ дозволува? Зашо Сонја на Цафор почина у молитва и добивам откровение? Јас не ви ја даде смртта. Бог вика, јас не ви ја даде смртта. Вие се избрате. Адам и Ева избрал. Адам и Ева избрал смртта. Бог ја рече, не јадите, оти умрете. Бог не рече, јади и умри, не го рече, ако јадете, ќе умрете. Човеку си избра смртта. Адам си го направи избор. Реши да умре. Реши да умре телес, а, духовно. А да добие тело, телесен живот. И краток живот. И се скратува. От ден на ден гледаме се помалку живеат. И живеат. И ке живеат помалку. Защо? Ова го изградил градот. Ерихон. Бебе сите ние. Јас беше Ерихон. Јас бев Ерихон. У пранешниот живот. Јас бев Ерихон. Со дзидови околу мене изградени. У комунизму учеме дека сме на страна од маймуни. Биологијата научише дека мајмуно, работејки, работејки, постанал човек, дзидови спрема Божито Слово. Дзидови спрема Господ. Јас, мојто ја, кој ќе ми кажува како да живеам? Ја ќе си кажам како да живеам. Ја ќе пијам, ќе пушам, ќе правам глупости, затоа што сум ја, избирам. И тие зидови, никој не можеше да ги пробие. Ни татко ми, ни мајка ми. Затоа што минам 18 години, па ти ми кажуваш што мене како да живеам. Јас сум пунолетен, што го прават сега нашите млади. Ние сме више пунолетни. Ние имаме избор. Ама наше е да ги насочуваме. Наше е да ги насочуваме. Што се случува? Да овагат согледувачи кај мене. Согледувачи што го сеат Божјото слово. Ако цидовите се околу мене јаки, ама Божјото слово продира. Алелуја. Брат Ангел, сестра Даниела, милчето, Моника кога слушаше музика, се кјавам си ја, се са бале 10 саат, ама не ми се станува, лошо ми е. И она мисли дека јас пијам и пуште таму на тај систем имаше една, една касета од бугарски песни. Вие сигурно не знаете. Христијански бугарски песни. И таму имаше една многу баба песна Камбани тропа. Дин, Дин, сега не се кјавам песта, много убава беше. И ја така подигнав тоа и слушам. Славењето доаѓа ке мене, ке Ерико. Доаѓа славењето. Да, да. Слушаме балачоча на Майко Беме, како пее, како славе, како уживува Господ. Гледам ги луѓето како, како се радуват на животот. Затоа што се спасени. Ја не разбираш тоа и зашо се овие радуват, Јас се ротувам само или пеам само кој пијам. А они гледа ги пуни радост, пуни живот. Се насмеани. Доаѓа милчето, пее, масира. Знаете, чудно е тоа, тогава чудно ми е било. Ама тие зидови се биле јаки и не се пропуштале. Не се пропуштале. Доаѓа тие и што се случува? Зидовете се срушија. Рушат се зидовите. Доваѓа Исус, првороденецот мој, во моето срце. Исус е мојот првороденец. Он вика, јас сум првиот и последниот. Јас сум зачетокот на животот. Исус Христос се раѓа во моето срце. И јас станувам, што станувам јас? Сега во Евангелијот Јован ќе читаме Евангелие од Јован, Втора глава, 19 до 22. А Исус им одговори и рече, разурнете го овој храм и ќе го подигнам за три дена. Тогаш јудејците рекоа, храмот е граден 46 години, а, ти за три дена ли ќе го подигнеш? Но тој зборуваше за храмот на своето тело. идеме дали, 1 Коринтијани 3 глава. Трета глава, 16 и 17. Не знаете ли дека сте Божји храм и дека Божјот дух живее во вас? Ако некој го разруши Божјот храм, Бог ќе го разруши него, зашто Божјот храм е свет, а тоа сте вие. Од Елихон, од Елихон, доваѓа Исус Христос во моето срце правороденецо, јас станувам храм на Светиот Дух. Ја и ти сме храм на Светиот Дух храм на Светиот Дух. Знаете која е привилегија тоа да го градиме Божјот храм, да бидеме ни живи камења што Господ си ги делка и ги става дека што треба. И ги калопе и прави духовен дом од нас. А ние секој за себе сме храм на Светиот Дух. Кој треба да живее сега? Исус. Исус. Исус. И што треба сега да правам врз мојот правороденец? Да го градам Ерихон или да го градам Храмот на Светиот Дух. Храмот на Светиот Дух. Моја избор. Никој не може да ми нареди, не? Ние избирам. Јас и ти избираме нашиот живот. Што ќе градиме? Врз Исус. Дали ќе оградиме Ерихон или ќе оградиме храмот на Светиот Дух. Тоа е нашиот избор. Затоа што Бог опоменува, утешува, опоменува и поучува. И он оти не сака, за затоне кастре за да не запразнеме у Ерихон. За да не почне Ерихон у нас. Него да почне храмо на Духот Свети. И ние секојаш правиме избор дали ќе послушаме од Словото Божјо или ќе си го послушаме нашето ја, ѓаволо, егото или сосим некои други гласови што мислиме дека се од Бог. Како ја градиме сега? Неколку точки има. Градбата на Ерихон и градбата на храмот. Првото нешто, првото нешто, што го краде Елихон и што го убива Исус Христос у нас, отиѓавало секогаш така да го бие Исус у нас. Правороденецот. Дјавол сака да го бие правороденецо во моето срце. А тоа е Исус. Зашо? Затоа што знае дека ние имаме вечен живот преку Исус. И ако го бие Исус у нас, ние ќе го изгубиме вечниот живот и ќе отидеме у вечните маки. И затоа он толку спретно и умешно ги врте работите, што не навлечува да удариме Ерихон. Првото нешто и основното преку кој он гледа да го бие Исус у нас и да го гради Ерихон е гордоста. Гордоста го убива првороденецот у нас. Со гордоста испаѓа нашето ја. Испаѓа нашето ја. Градаме го нашето ја, мојто ја. Јас сум успешен. Убаво да се успешен. Ама Бог не крече ти си успешен. Дойди верен слугом. Успешен си. Јас можам се да направам. Да, може се да направиш, ама преку Исус Христос. Оти он дава сила. Сами ништо не може да направим. Сами можеме да го изградаме Ерихон. Сами може да го изградаме Ерихон со нашата гордост. Ако не пиваме поуки, па јас се си знам. Ти ли ќе ми кажеш на мене, јас шо да читам? Ти не ќе ми кажеш кога срам проповед? Ја читам. Ја знам. Втора проповед ја више се знам. И не давам никој да ми да ми каже дека тоа не е уред што што го спорам. И тука се граде Ерихон. Моликата е, зоки тоа не иде уред. Еј, втора проповед, тоа не е уред. Бега ти ли ки ми кажеш мене, ја знам, ја проповедам. Е, дешка се проповедам. <coughs> Гордоста го бил Исус. Гордостта не убива и нас. У нас Исус го бил. Не може да го бие гјавол Исус, у никој случај. Пишува во Откровение дека Исус ќе го бие гјавол со диво на своите да. уста. Исус ќе го бие со диво на своите уста. Ама гјавол сака да го бие Исус у нас. Тоа е преку таа гордост. Тој секогаш гледа да не навлече на неговата територија, односно на гордоста. Секогаш ќе гледа да не подигне да бидеме, да се чувствуваме дека сме нациите, дека највише знаеме, дека сме нај најдобро словото, дека сме ние најдобрите. Политичарите сега, они не го познават Господ. Ама гледам што се работи. Зашо се овие сега работи? Икс, да не ги наборуваме политика тука. За борба за власт, човекот секој сака да владее. Човекот сака да владее. Јас сакам да владеам со мене, со моето ја, со моите волја, со моите емоции, да бидам воздржан, да бидам смирен, кроток, па да, да поведам луѓе што ќе ме следат. Таа тенденција на човекот го граде Ерихон. Вика, дека што има гордост, Бог не може да работи. Дека што има гордост, Бог не може да работи. Затоа што ти не му, да, јас не му дам на Господ да работи у мене ако сум горд. Не му давам. Мојата гордост го спречува и Бог само гледа од страна и плака. И се вика правоорденецо Исус е у него и он го зида Ерихон. Не го зида храмо на Духа Свети. Ерихон. И он тука не може ништо да смене. Защо? Защо вика Саул го гонеше Давид? Оти Саул беше горд. Сао беше толку многу возграден. Сао значи голем, така ли беше? Сао значи голем. Павле се викал Савле. Да. Он бил голем, он го познавал основото. Он бил фарисеј, Гамалијал му бил учител. И он бил толку возграден што мислел дека само он е управо и ги гонеше христијаните. Диотреп, таму Јованово послание, трето Јованово послание, беше любоморен, овоа беше горд Толку многу црква водеше, што го склучи Гај. Зашо го склучи? Гај. Беше склучен за тоа што ги примаше странците. И помагаше на странците што идеа во името на Исус. И овај беше горд, зашо ти да го работиш тоа без моја знаење или ако јас не ти кажам. И го склучи од црквата заради таа гордост. Дјаволот падна заради гордоста. Сакаше да се изравне со Бог. Ама нема. Бог е суверен. Друг нема. Бог е наците. сите. Ние сме само Божи создание и ѓавол е Божјо создание. Затоа да се пазиме од него, да не дозволуваме горноста да го граде Ерихон. Туку треба да дозволиме обратното. Полизноста да го граде храм на Светиот Дух. Ако горноста го граде Ерихон, полизноста го граде храм на Духот Свети а тој храм сте вие. Не. Ние. Ние. Пишува биете полезни еден кој друг. Биете полезни еден кој друг. Секој вика да имате повисоко мислење за другиот отколку за себе. Тоа е понизност. Немој да имаш мислење дека си над сите. Имај мислење дека сите се над тебе. И Господ ќе те подигне. Оти Бог ќе се противи на горделивите, а на полезните им дава благодат. Ја ќе кажам и мудрост, и смиреност, и сила. И сила. Почнувајќи од од брак. Да, еден кој друг да сме понезни. Да се слушаме. Бог се прославува кај луѓето што се понизни. Амин. Затоа што Бог не може да се прославува кај горд човек. Тогај Ерихон се прославува тие зидишта што се формирани и не можеш да ги освоеш и Господ си вика ќе тражам понизни луѓе, луѓе што ќе бидат спремни да се понизат и да ту волјата Божја. Исус не покажа понизноста. Филипјани 2 глава 5 до 10. Читаш? Да. Што ше баш сега го гледам прво Петрова вика исто така вие помладите покорувајте им се на старшините сите пак покорувајте се еден на друг здобијте се со, понизник, со понизност, бидејќи Бог им се противи на горделивите, а на понизните им дава благодат. Амин. Понизите се под крепката рака Божја, за да Бог ве воздигне кој ќе дојде времето. Амин. И Филипијани втора глава 5 до 10. 5 до 10. Вика, вика бидејќи ние треба да вие треба да ги имате истите мисли што ги има Исус Христос, кој иако беше во Божји лик, не се сметаше дека треба да го искористи тоа што е еднакво со Бога. Но сам себе се понизи, земајки лик на слуга, се изедначи со луѓето и по изглед се покаже како човек. Сам себе се понизи, послушен се до самата смрт и тоа смрт на крст. Па затоа и Бог го возвиши и му даде име што е на секое име. Да во името на Исус да се поклони секое колено на се што е небесно, земно и подземно. И секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ за слава на Бог Татко. Амин. Амин. Пример за понизност. Моето ја треба да умре на крстот. Од Исус вика, «Па беше Божи син, Полизисте дојте во облик на човек, дојте да ни служи. Господ се симна да ни служи. Толку голема полезност никаде нема. Никаде не сме видели. Царо дотиде да служи. Кој цар служи? Се во Англија царо служи ли крал? Не служи, кралицата не служи. Сите му служат на него, не? Така ли? А овај цар нашио не мислио, зема обличена слуга, понизи се дойде. биде понизен до смрт на крст. Зашо умре? Вика, зашо умре Исус Христос на крсто? Вчера му поставам прашање на еден христијанин, голем христијанин, што ке посте, што му бил защитник. И му викам, ако си толку голем христијанин, дистрибутер, викам, ај кажи ми, оти јас викам, сум христијанин. Викам, ај кажи ми, викам, зашо Исус умрел на крстот? Гледам. Викам, мошки ми кажа, дека не знаеш зашо Исус умрел на крстот. Искрено ти кажа, дека не знам. Жално. Жално! Се прават, те се во петок имат задушница. Триполи се стрефува за Душница и Валентайн, три празника. И сега имаше на зафраканци и вика поповите, е, ами мало зафраканци, сега поповите се размислуват кој празник да одложат. Пошто, пошто на Трипол вика не требало се трупат мртовци. Жално, жално, жално. Исус умрел на крсто за тебе и за мене. За гревове, човек. За гревите на цел свет. Толку много се понизил нашиот Господ и одел за гревовите на цел свет. Умрел и воскреснал. И се родило моето срце. И сега јас што да правам? Да одам у Ерихон или у храма на духосвети, Свети? Храм на духосвети, Свети. Понизност. Ако Исус беше понизен у тело, кога дојде, он е пример какви треба да бидеме и ние. И затоа викаме на друго место, земи го својот крст и ме. Оти на крстов се узакувам стариот Зоран. И тај крст кој го носам, сите викат, овај стариот Зоран умре, гледа овај новиот Зоран сега. Сега без алкохол е највесел на свадбата, негња, кој беме на свадба. Без алкохол да си највесел на свадба, тоа само Господ го може. Тоа само Господ го може, алелуја. Што да ви кажам? Радост, играње, пење, свадба е, Ние не сме, што като они, прават не секакви со секакви лоши зборови, пишува го тоа. Ке биете вреѓани со секакви лоши зборови, напаѓани. Оти ако Исус го напага, што мислите нас, така ли ке не гледат? Ама порано да ме напагат за Господ, отколко да ме напагат за нещо друго. Затоа што Бог сака да се прославя преку нас. И да оградаме храм на Светиот Дух, у понизност, да се понизуваме еден спрема друг браќа и сестри, у полисус, да си ги кажуваме работите. Едноставно, лесно едноставно. Брат, ти ме повреди, извини, стварно ја беше повреден. Амин, амин. Ама друг пат ако сакаш, нема да го правам тоа више. Ја и не сакајќи сум те повредил. Не сакајќи, пошто ние сме у тело. Ние сме у тело и рекош жута минута, изнервирано дравото, ово, она, или... Бројаш, <laughs> бројаш до 10. И викаш, Господе, дай ми тропение, за да не се истурам сега на овие луѓе. Некои у 4 сата треба да затворен. Недела. У недела. И поплова. И доаѓате ди со книги. Двајца упаѓаат со книги, 10 за 4. И зорно да вие дали ќе дое поплавата. А јас се спремам да затварам. И овие застанаат така и гледат ме. И доаѓат едни други пазаруваат. Ја викам ќе викам концентрацијата им е нарушена од се од 6 сата сум на работа, ќе извинјавам така направам нешто непромислено. А што непромислено? Требаше сладки да изберам. Ама непромислено за мене, ајде бе, доста шо ово 4 сата е сега ќе мерам сладки бе. Сега ли си иде? Ја викам, заврте се викам, Господе, дай ми концентрација. Од тебе иде. Ти можеш да ми дадеш. Пошто јас ќе избувнам. И Господ ме смири. Зашо? Затоа што тие 20 луѓе биле адвентисти. И минуват книги книги за воспитание на деца за практи за оваа зона. Ја викам, ја читам само христијанска литература. Е, ти само кажи, го вал Библија, пукава, и вика, може да ти кажеш дека ја Се ова, 700 денара продавала. Викам, кај нас се делат без пари. викам, кај нас се делат без пари. Ја викам, пода... они викате, подај ти од тие. Ја ви ги давам, викам, ти можеш да ги продавате. Да, може да правите бизнес? Нема. И он вика, тоа ние ќе ти даваме книга. И да дадам една книга, Не, таа другата. А, борбата на... Е, и се маја книгата и познавам пастору. Викам, јас одам, викам му се некој и имаме служба у христијанска црква. За, е, знаеме ли е пастор Ангел, како имам долагјаната ја ја викам. Драги. Да, имал долагјан. Значи, полизно, полизно, луѓето ќе познаат дека Исус е вас. И му викат на газата после, викат, ти си благословен човек со ваков работник. Па. За тоа што вика, нема да те лаже, нема да те краде. И ва вика, знам. И вика, кли ги сакши, се што треба вика, ми носи. Концентрација без концентрација. Така, јас забрав концентрацијата после, готово. Значи смирете Господ, заклучи се у 4:15 и си одиш дома. Значи. Така ли? Така. Полнистос е признавање на Божјата величина у нас понизност. Признавање на Божјата величина у нас. Кој е Господ? Признавам. Исус Христос е наш Господ и Бог. Ако он бил понизен до смрт на крст и воскреснал за нов живот, ја ќе се понизам, ќе умрам за мене на крсто, ќе истрпам тие 15-20 минути, за да не го нарушам сведоштото што Исус сака преку нас. Оти ние лесно е да збореме тука, а у ситуација па треба да го Исус. Таму надвор. Оти ќе провоцират за една да видат кој ќе реагираме. И има ги такви. Провоцират да видат како ќе реагираме. И ако направиш нешто, е, е, дека ти Исус. На мен секој што што се правиш просто, не се разбикиш на некој, ја ти ја напопусам. Да. Понизно значи А ја не викам. Идемо дали. Понизност е предавање на Божиот стандард. Предавање на Божјите стандарди, да се предава. Се понизам Господе, ти така сакаш, ја одам по твоите стандарди и се предавам во понизност. И понизността е спротивно нешто на човечкиот стандард. Ако сакаме да сме некој нешто, е понизността вика, треба да си никој ништо во свет, за да бидеш некој за Господ. Ти Бог тоа го сака. Исус беше цар, дојде како слуга. И знаеш што највише радува? У Евангелието Јован вика, Вие више не сте слуги мои. Вие сте ми пријатели. И сега друго кога слушаш пријател, не. А друго кога слушаш слуга. Слуга и пријател е едно. Исус Христос е нашиот Господ. И ние треба да следиме неговиот пример, да оградаме храм. Второто нешто што ограда Ирихон е завист и љубомора. Толку многу некој завидуваме и љубомореме едни на други, Та нема дека. Завидувам или уморам и се на други. Знам си по мене. Јас по мене се знам. Признавам го тоа. Ако речеш дека не завидуваш и не љубомориш некош, лажеш. Како што ја ќе излажам ако речам, е, е, јас не љубоморам и не завидувам. Јавува се тоа чувство. Чувство е, јаве се. Леле, зашо а пасторот да има форт, а јас да имам фичо. така ли? Зашо Господ така се кава? Така, ама така, зашо Господ така се кава? Ти викаш, зашо па Господ на да мене да ми даде? Завист или умора, завист или умора са болки у коските, рак на коските. И кога се јава тоа чувство, у името на Исус, бегаме, ќе молам, ќе постам и ќе ме слободе Господ. Оти јас избирам, ја избирам да не бидам заведлив и уморен. Јас избирам да тргнам ли уморот во името на Исус, нека се тргне и завидлъко. Завидлък. Чимски. Завидлък. Защо тај имал куќа толкава голема? Да ваде кредити 3-4 и он праве. <laughs> Завидлък. Саул беше љубоморен на Давид. Зашо? Од 10.000 души, а са лојано души. Еј, која црква тоа, 10.000 повише од нас, 9.000 имат. Не може тоа да така. Јас сум над него, како? Саул. Ама Давид си беше понизен. И он не се бореше. Он вика, и, и после, ама Саул, кога го зема царството? Давид рече стана, Боже, Ако ти си ми го дал и сега го сакаш да ми го земеш, ти после пак ќе ми го дадеш, ако ти си ми го дал. Ако Бог ти даде, никој друг не може да ти го земе тоа. Затоа што тоа си е твое. Тај шо има љубомора и завист. Тај има проблем. Ја имам проблем. Ја треба се ослободам. Ако одам во Божите стандарди, тражам да бидам ослободен. Саул сакаше да го бие Давид за тоа. Коре и датан. Ако знаете кои се тие Коре и датан. Коре и датан. Поврија се против Мојси. Зашо па ти само да збореш у името Божјо. Само ти ли послушаш го Божјо глас? Луѓе, земете и гата. Земете и гата. Може да рече нема проблем. Ке дојаме ке застанеме сите пред Господ. Што е тоа? Кажете го ве вашето, ја ќе го моето. Кој е исправен, нека остане. Кој не е исправен, нека го гртне земето. Бог тоа го вика. И Бог ја отвори земјата нив и грдна. Зашо? Оти беа завидливи и любоморни на авторитето. И земјата и грдна. Да се пазиме, ово е опомен. За мене е право. Любомор и завист. Кога се јава пред Господ. Пред Господ. На жртвенико. Кога принесеш на жртвенико, дојде огино изгоре го тоа. И после пак го живее тоа. Пак го принесе на жртвенико. И па го принеси, и па го принеси, и постни и молитва, ќе бидеш ослободен. Оти Бог дојде да ослободи, а не да живеем во робство. А не да не држува ка, да, само да гледаме кој што има, кој дека оде, кој што праха. Кој ја дел пастрамли, кој ја дел пици, кој ја дел тикви. <laughs> И тиквата е пула по пастрамли, смете. прашува се, Каде да го одведели во мората? Саул. Крбајачка. Одеде го смртта. Одеде го смртта, он избра да умре, бе. Он избра да умре. Зашо? Оти беше заведлив и любоморен. И оде кепајачката да рече зашо Давид бил по-голем од него. Затоа што Давид имаше покајничко срце, а Саул имаше гордо срце. И сакаше да биде нациите. Јас и ти, љубоморени Јас и ти, завидуваме ли? Секој се говори сам, само себе, не пред мене. Пред Господ. Второто, сега, ако зависи љубомората, го градат Ерихон. Храмот на Духот Свети го граде љубовта и жртвувањето. Љубовта и жртвувањето. Господ толку возлюби светот и го даде Исус. Исус даде си го сино. Бог не беше любоморен, да речеш, јас си го имам сино тука, много ме гали, они си избраа да умрат. Адам и Ева избраа да умрат, много ме гали за луѓето. Пишува дека Бог се покаял што ги створил луѓето, ама заради правилноста на Ное не дозволи да биде уништен човек. И преска викам на мони, викам, замисли, Ное 8 души истото време го живеале. Ама само 8 души биле луѓе. Само 8 души биле у тај поган свет и напади, и се трпели. Ние сме повише од 8 души. Така ли? Повише сме. И треба да живеем во љубов. Ако Бог е љубов, треба и да живеем во љубов. И да жртвуваме. Што да жртвуваме? Да се жртвуваме нашите тела да ги пренесеме во лака. Да жртвуваме тоа што ќе се јаве на прво место. Зависно го мора. Еве ти Господе, еве ти оваа жртва, не сакам да имам таков. Не сакам да имам горд. Еве ти го и тоа. Сакам да имам храм на Светиот Дух сакам да бидам пун со љубов спрема браќите и сестри. Кога се они родувам, јас се радувам. Зашо? Оти Бог така сака. Оти сакаме да биеме, што да биеме? Храм на Светиот Дух. Вика Авраам беше спремен да го жртвува Исак сино. Зашо? Оти го сакаше Господ. Имаше поголема љубов за Господ него за сино. Пример. Он не му го зема сино, него го тестира. Ако Бог вика, да го Фордо на Иле, ќе го даеш, може ќе да дај Мерцедес, може ќе да дај Мерцедес, не се смеете, шо? Одека ставаме по... Па, може Мерцедес ќе му А Ама е ќе некој друг ќе на да Мерцедес. А тогава друг ќе му на Мерцедес. дај кој? Кој не сме Значи љубов и жртвување. Да, да си јам джип или не? Вика, земи го, љубовта покрива многу грешки. Да. Ако ние имаме љубов еден спрема друг и да си грешиме, ќе се стакаме и ќе се простеме. Ако немаме љубов, чао. Ти на таа страна, ја на оваа страна. Ти си биди христијанин, ја од дома ќе си бидам христијанин. И ќе пишувам на Фејсбук таму какви треба да бидат црквите. И ќе пишувам какви треба да бидат другите христијани. Треба да имате вие љубов, а вие немате. Е па дојди покажи ми. Па дојди покажи ми, дојди од црквата, ќе те нагазам на петата вака еднаш пет бао. И ти дојди покажи ми љубовта. Од љубовта се тука се стекнува. Оти ние сме сите со разни карактери и ќе се погледнуваме како лошо. Да. Ќе те погледнуваме како лошо и ти ќе веш, тоа «Да, не може гледа така лошо, ти сакам, ти Господ рече да сакам. Љубов. Љубов и жртвување, зашо? Оти Бог така сака. Не оти луѓето. Луѓето не сакат, луѓето сакат само телесна љубов физичко нешто, задоволство, пријателство, љубов, ако имаш пари. Додека имаш пари си ми најголем пријател. Соработуваме, ортација, во оно, еден јас клизде, нема го. Тај мој газа сега не е битно кој. Продавници има со еден друг, беше прв другар. Човеко нешто лошо му тргна, изгуби некој пари таму, на дукјана. Овај е шкартира, не ми треба, нема пари. Што е тоа, луѓе, пријателство. Бог е најголем пријател. Исус вика, ти си ми пријател, вие сте ми пријатели. Нашиот пријател нема да ни изневери. Да. Исус никош нема да ни изневери. Татко, мајка, деца, ближни ќе ти изневерат можеби. а Исус не изневерува. И ако он не изневерува, треба да се трудиме ние да не се изневеруваме ни други. Треба да се сакаме со Божјата љубов и да жртвуваме, зашо Матеј вика, Господ повика на Матеј, остави парите, тргни по мене. митниците, вај, да, куп пари. Е, е знаеш овие 40% за мене идат. 19%. Колку беше дедева? 18. 18. Ама добро тие скрините што ги имат 40%. 40% да вие пари, а Исус ме вика да, да го следам. Мате ја оставил се и тргнал. Зашо? Отивал се кај Господ. Любовта е треба да биде на прво место спрема Бог. Любовта за Бог на прво место. Оти Првата заповед е таа. Сакај го Господа Богот твој со се што у тебе. Дух, душа, тело, здрав разум, се. Не пишува само сакај го со мислите, ама срцето ќе одаш на некоја жена таму ти го крши. Да, ќе одаш на Бог. На Бог ќе одаш. На Бог ќе одаш срцето А и жената кој ќе даде левото срце, е тоа Господ ќе крши двете и ќе прави едно. Љубовта треба да ја црпеме од Господ. Љубовта ние не може да ја произведеме Божјата љубов. Таа Божја љубов не може да се произведе. Таа се црпе. Жива вода. Жива вода. Црпеш ја, не ја произведуваш. Затоа што Ако ние произведеме любов три, може би до пет години ќе има, после тоа после тоа нели ги гаш, швалери, швалерки и свашта има надвор. Разводи. Разводи сега. Защо? Денеска владеат храната и телото. Сексо. И алкохол. Добро. Сега, идемо Баба Бабарада. Значи идеме сега на третото нешто. Третото нешто, третото нешто што го граде Ерихон е гнев. Гнев и лутина. Гнев и лутина. Ја ти го Ерихон. Правиш дзидови. Околу тебе ставаш дзидови. Сите ти се криви, само ти си прав. На сите си гневен и лут, само ти си исправни. Јас сум исправен само. Сите други се са грешни. Јас сум најправедниот. Они на мене овака, онака, то, во, не ми помагат. Да не ги редам работите. И се напуниме со гнев и со лутина, а гнево и лутината, ке речем и неопростувањето, се главната врата преко кој лава гјавол. Неопростувањето, гнев и лутина е отворена врата за гјавол. Затоа пишува вика гнево да не бе зајде. Затоа што гјавол ке дое и скроз ке набува и ќе не набува против брато и сестрата, што после се рага неопростување, а тоа е болест. И неопростувањето води кон болест. И ние сме полни ако не опростиме. Гнев и лутина. Не дека не се јавуваат, они се јавуваат. Тоа се чувство исто. Гневете се и лут, ја вика гневете се, пишува таму. Не вика не, не пишува не мотате да се гневете, тоа е гнев. Вика гневете се. Ама да не ве зајде. Да, да не грешите, вика, за да не, да не падате под осуда. И затоа кој имаме нешто едес према друг, гнев, лутина, најчесто у четири очи реси и проблемите го отвам. Измирување, помирување. А, значи, ако во го граде Ерихон, опростувањето, опростувањето го граде храмот на Духот Свети. Од Исус на крсто рече, Татко, прости, не знам што правам. Да. Ако Исус опрости и на тие што го заковаа, и не е пример на нас што треба да правиме. Треба ли ние да живееме у гнев и у лутина, да го градиме Ерихон, или да опростиме, за да го градиме храмот на Светиот Дух. Избор е наш. И уште еден днешо Ерихон го граде похотта телесна и пороците. Последното нешто на владее денеска. Последното нешто е најопасното. Дзидови се стварат од телесната поход и од пороците. Оти телото секош ќе сака да си уживка у наводници. Да си пие, да си пуши, да се дрогира, да крка, да јаде, да се прејадува, да се преждерува, да прејадува и прејадувањето е грев, колку може повише да изјадам не мислам за утре. Таа изреката циганска шо е? Ромската, извинете. Крка јади пи денеска, за утре што те гае? Они така живеат. Значи они така живеат. Јадат, пија, за утре, дали кима утре никој не знае. Вика стана, најадеа се, напија се, ама изгинава. Изгинава. Алкохол, <clears throat> алкохол и цигарите се две зла, ја ќе ги кажа, пороци пороци што го држат човеку у робство. Се некој ќе каже, може да се пие, нели? Па не е забрането. Па јас не го забранувам. Извинете, јас не го забранувам алкохол. Јас само зборам дека <coughs> пишува таму у Левицката 10, 10 глава, на Арон му се дава заповед. Ти и твоите синови, кога ќе влегувате у шатро, не можете да пиете ништо. А опојни, алкохолни пијалци, ништо. Зашо? Затоа што ќе оградите Ерихон, ја ќе кажам, ќе се надоврзам. Затоа што ќе загинете пишува. Ќе загинете. Нема да разпознавате што е свето, а што не е. Човек со една гътка, со две гътки, со 20 грама, со 30 грама, со 50 грама ракија, не е тај човек. Ја ви гарантирам. Јас сум бил таков. Една чаша ракија мене ме промене. Смени ми го карактеро, одесувањето. Разбирате? Смета. Кој сака нека каже, Не е забрано, не е забрано, пак ќе ви кажам. Јас не на пример на свадби да ги осудувам луѓето што пијат. Нивни изборот бе, ваш е избор. мој е избор, јас не пијам. Јас избирам. Може помалку за аперитивче. Цигаренце, не е забрано дека пишува дека не треба да се да, пуши да, цигари. Да, дека пишува вика дека не треба да се пуши цигари, најде во Библијата. Храмот на Духот Свети што граден. Ама тоа е само со кафе Треба да биде. И тоа фора на ѓавол. Само со кафенц. Пази поедење. И поедење и после па а шест кафиња, шест цигари. Вика храма на Светиот Дух треба да биде чист. Треба да биде чист. Без пороци. Пишува бидете непорочни деца Божи. Ако пишува бидете непорочни деца Божи, зашо ние да да го гадаме Ерихо со тие пороци? Така Цигаре, алкохол, дрога, Што ни треба тоа? На овој храм на Духот Свети не му треба тоа више. Кажави, на славата на мене ми требаше Духот Свети. Пише, не можете да пиете вино, да се полните со вино. Полните се со Духот Свети. Спротивно на порока е, полнење со Светиот Дух. Не може мене цигарата да ми спуне, не може алкохолот да ми спуне ме. Алкохол мене ме уништуваше. Алкохол ме опиваше. Мене ми го карактерот. А Светиот Дух, кога се полнам сега, ја го градам храмот Духот Свети. Тука има радост, има љубов. Светиот Дух ми ги дава. Радост, љубов, мир, љубов спрема луѓето надвор, да ги сакаме. Не можам јас да ги кажам пијте вино за да бидете овакви, или да проповедам за Господ, да изборам, а вамо да излезам и да бунам 3-4 пива у проданијство. Мала можем и тоа да го направам, ама не заради Господ. Оти Господ така речал. Не се полни со алкохол, со Светиот Дух. Да, да дозволиме Светиот Дух да ни спуне. Светиот Дух е тај што ќе не воде, Светиот Дух е тај што ќе граде храм у нас. Он не дава љубов, а љубовта е малтер помеѓу нас да се сакаме. Да се сакаме и да се почитуваме еден спрема друг, како оти сме чеда Божји време, Ние сме Божји народ и треба да се однесуваме како Божји народ. Како синови на царот, керки на царот. Почит со пури со Духа Свети. А не да живееме раскалашано со пороци, со алкохол, со, со цигари, со дрога, со коцка. Со, со интернет, со, со интернет, со такви работи. Така да, што ќе градаме? Ние. Да, да. Што ќе градаме? Ерихон или храмот на Духот Свети? Изборот е мој, а е и ваш. Затоа, бидете благословени во името на Исус. Амин.